Aí, Yuri, Oi. vem com o pai. Me dá uma atenção, cuzão, no simples fato de um bagulho que tá acontecendo comigo, eu não sei se tá certo. Atende essa porra do seu telefone, mano. Tô mandando mensagem no seu ato porque eu tô sem crédito. Tô ligando a cobrar pra você porque o bagulho tá louco. Ah. Aonde se viu o menino da meiota com uma semana sem comer <laughs> ninguém, viado. Tá errado isso daí, viado. Tô uma semana, é viado. Foda, Oxi! Tô acordando sem ninguém, o que tá acontecendo comigo, tá viado? Tá Yuri, ajuda nós, tá bom? Fala comigo. Eu acordei meio sem jeito. Ah. Até agora não vi bunda e não vi peito. Caralho. <laughs> Eu acordei meio sem jeito. Até agora não vi bunda e não vi peito. <laughs> Ajuda nós. Ah. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um ah, jeito. Ah, pode ligar pra mim, viado. Vou dar um jeito. E aí, Yuri Martins, mano, me salva, viado. Me ajuda. Ah. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Ah, só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Se ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. E aí, Yuri Martins, mano, me salva, viado. Caralho, viado, tô com o número ali. Disque Putiane. Vou mandar uma na tua casa te atender, viado. Ah. <laughs> viado. Você me ajudou bastante, tá cachorro. Tá ligado? Ah, essa putiana que você me trouxe, menino. Gostou, viado? Que que houve? Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Ah, só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Ah, só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Ah, só escuta, ah, viado, oi. Você me ajuda bastante, cachorro. Tô ligado, velho. Né? Ah, essa putinha que você me trouxe, menino. Ficou gostoso. <laughs> Tá acordei meio sem jeito. Ah. Até agora não vi bunda e não vi peito. <laughs> eu acordei meio sem jeito. Até agora não vi bunda e não vi peito. <laughs> Ajuda nós. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um ah, jeito. Ah, vou dar um jeito. E aí, Yuri Martins, mano, me salva, viado. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Será que eu tô doente? Isso é suspeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Eu vou ligar pros meus parceiros e eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. E aí, Yuri Martins, mano, me salva, viado. Ah. Ah. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza que isso tudo vai mudar. Só ela vir na minha casa me mamar. Pode ter certeza. viado, oi. Você me ajuda bastante, cachorro. Tô ligado, viado. Né? Ah, essa putinha que você me trouxe, menino. Chupa gostoso. <laughs> Né? essa chupa. Ah. essa chupa gostoso, viado.